Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 17-ն է, տարվա 17-րդ օրը։ Այսօր պատմության մեջ 1913 թվականի այսօրը Ռայմոն Պուանկարեն ընտրվում է Ֆրանսիայի նախագահ։ 1930 թվականի այսօրը Երևանում բացվեց գրողների տունը։ 1991 թվականին սկսվեց անապատի փոթորիկ մարտական գործողությունը։ 1994 թվականի այսօրը Մոսկվայում սկսվեց հերարձակվել ՆՏՎ հեռուստալիքը։ Այսօրը ծնվել են 1706 թվականի այսօրն է ծնվել ամերիկացի քաղաքական գործիչ Բենջամին Ֆրանկլինը քաղաքական գործիչ, դիվանագետ, գիտնական, գյուտարար, լրագրող եւ հրատարակիչ Բենջամին Ֆրանկլինը Միացյալ Նահանգների անկախության պատերազմի առաջնորդներից է։ ԱՄՆ պետական մեծ կնիքի դիզայնի հեղինակներից է առաջին ամերիկացին, ով դարձել է Ռուսաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի օտարերկրացի անդամ։ Բենջամին Ֆրանկլինը միակն է հիմնարար հայրերից, ով դրել է իր ստորագրությունը բոլոր 3 կարևորագույն պատմական փաստաթղթերում, որոնք ընկած են Միացյալ Նահանգների որպես անկախ պետության ձևավորման հիմքում, ԱՄՆ անկախության հռչակագիր, ԱՄՆ սահմանադրություն եւ Փարիզյան երկրորդ հաշտության պայմանագիր, որով պաշտոնապես ավարտվեց Հյուսիսային Ամերիկայում 13 բրիտանական գաղութների Մեծ Բրիտանիայից անկախության համար պատերազմը։ Բենջամին Ֆրանկլինի դիմանկար պատկերված է Միացյալ Նահանգների Դաշնային պահուստների համակարգի 100 դոլարանոց թղթադրամի վրա 1914 թվականից։ Ֆրանսիացի հեղափոխական Մաքսիմիլիան Ռոբեսպիերը Ֆրանկլինին հասցեագրված նամակում նրան անվանել է աշխարհի ամենահանրահայտ գիտնականը։ 1791 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի հայագետ Անտուան Ժանսեն Մարտենը։ 1863 թվականին ռուս դերասան եւ ռեժիսոր Կոստանտին Ստանիսլավսկին։ Նա նաեւ թատրոնի ռեֆորմիստ է, ռեալիզմի ներկայացուցիչ։ Նույն թվականի նույն օրն է ծնվել բրիտանացի պետական գործիչ Դեյվիդ Ջորջը։ 1894 թվականին հայ բանաստեղծ գրականագետ եւ թարգմանիչ Տիգրան Հախումյանը։ 1917 թվականին հայ արձակագիր, թատերագետ եւ թարգմանիչ Իսահակ Ալավերդյանը։ 1921 թվականին հայ բժիշկ, վնասվածքաբան, օրթոպեդ Սեփուհ Թումյանը։ 1933 թվականի այսօրն է ծնվել երգչուհի Դալիդան։ 1942 թվականին ամերիկացի բռնցքամարտիկ Մուհամեդ Ալին։ 1962 թվականին կանադացի կատագերգակ դերասան Ջիմ Քերին։ 1964 թվականին Միացյալ Նահանգների նախկին առաջին տիկին Միշել Օբաման։ Այսօր հունվարի 17-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 348 օր։